lepijlope herbou word, die kaalgestreepte land zal bewerk word in plaas daarvan dat dit kaal leef voor die oe van allemaal wat daar voorbij gaan. Hulle sal sê, die land was verlaten en nou is hy soos die tuin van Eren, die stede het in pijn gelee, hulle was verlaten en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nasies wat nog rondom hulle oor is, zal besef dat dit ek, die Heere, is wat die verwoeste stede herbou het en die kaalgestrupte land weer beplant het. Ek, die Heere, sê dit en ek sal dit doen. So sê die Heere, my God, ik zal ook nog dit voor Israël doen in antwoord op hulle gebede, ek sal hulle soos klein veel laat vermeerder. Die stede wat nou in pijn lee, zal net zo so vol mensen wees als wat Jerusalem vol kleinvee is in die feestuie, kleinvee voor die offers. Dan zal Israël besef dat ik die Heere is.